la tuta homa historio. Estas historio de adaptigio. Ciu tio ne ancau validas por la adaptigio la climato? Ciu eble la catastrofo tamen ne venos? Esploristoi consideras neprobabla la varmigion de la tero ie catastrofai quargis quin gradoi Celsiuso. La Monda Climata Consilio, en sia jus aperinta parta rapporto, montris ancau chansoin cae perspectivoin. Ancorau eblas lautiu rapporto shangi la evolu directon. Germana televida presentisto diris en sia programo che oni ne vidu la estontezon tiom en nigra coloro. Nia tuta historio de la homaro estas historio de adaptigio, li diris ni kiel spezio estis successai, char ni adaptigis, ciam de nove. Israelo, exemple, successis pricultivis en fructan, secan landon. Nun tempe la stato, iam ec exportas aquon. Ni do povas esti optimismai. Tiu optimismo ja estas admirinda, char compreneble la exemplo estas obliqua, Ciu pricultiva sen fructan landon, tiu ja eble pribonigas sian personan economian situacion, sed line reagas pritio, che for rompigas lia gis nuna vivo baso. Tio signifas, li eble per tio adaptigas al malbonae climatae circunstanzoe, sed ne alla climata shangio, cae certe ne al shangio ie rapidezzo de tiu, ciu nun comencigis. La homaro, ja bone povas esti farinta rimarcinda in ingeniera in construajoin, sed gi, gis nun, neniam confrontigis cun tiel rapidegae shangioi. Malgrau tio, la televida presentisto pravas en unu puncto kiu rigardas en la homan historion, tiu vidas ancau adaptigion, tamen precipe biologian. Sen shangigianta climato, la antau homoi eble estis eterne restintai sidantai sur siai brancioi. Set ciam la climato iom malvarmigis antau dec, gis quin milionoi da iaroi, cae tiam shrumpis la arbaroi, la nutrajo malpliigis. La antau homoi devis piediri por serci nutrajon, cae tiel survivis prefere tiui, tiui capablis piediri longa in distanzoin. Cae por tio estas favore curi sur du gamboi, certio tio estas pli energis para la evoluzia tendenzo montris al du pieda irado. Cai tio ja estis successo. Sed evoluzio dauras multain generazioin. Gine signifas che individuoi adaptigas. Evoluzio signifas, cio ne hazarde jam taugas, tio mortas. Cai cio pri adaptigio per tecnico, Quancam existas iam multae studagioi, tio estas malfacile direbla. Ja je longa vido la homo lernis adaptigi al novae circonstanzoi, sed ofte ili devis simple fugi al aliai mondai regionoi. Civilisatioi collapsis. La homo, dum la passintae iarmiloi, igis sin mal pli dependa de la climato per tecnico cae culturo. Do eblas esti io mete optimisma. Sed por la defio, cion la homaro nun devas maestri, ne existas modelo. Ni esperu, che ni successos.